NANOPARTICLOI PREVENTAS INFECTON USONAIS CIENCISTOI DISVOLVA SYNTHETICAIN ANTICORPETOIN, kiwi POVAS ELIMINI LA CORONVIRUSON. Tiwi NANOPARTICLOI POVAS ESTI inspiratai, HELPE DE INHALATORO AU PER ENSPRUZADO EN LA NASON. ILI TIAM POVAS PREVENTI DUM UNU TAGO INFECTIGION, JE MALALTAE COSTOI se la finai testoi estos successai, tivi aeronaboi povus ludi gravan rolon en la batalo contra la cronvirusa pandemio. Temas pri artefaritai anticorpetoi, kiui estas disvolvitai de scientistoi de la Universitato de Californio. En unua studajo, La esploristoi constatis, ce testoi cun vivantai virusoi, che iliai sinteticai moleculoi effice povas preventi che la cron viruso alcuplijas al homai celoi. Por protectis in contra o infectigio, la uili sufficias encorpigi la effic substanson unufoie tage, tra nasa spruzzajo au per inhalatoro ancau la costoi laulas ciencistoi, estos tiel mal altai, che estos neniu argumento contrau amasa aplico. Por siai aeronaboi, las ciencistoi prenis inspiron de specialai anticorpetoi, ciuin lamoi, cameloi, cae simil speciai bestoi portas en sia sango tiai anticorpetoi iam estis malcovritai en la 1980-ai jaroi. Ili estas pli malgrandai cae pli simple strukturitai ol homai anticorpetoi, cae protio ili estas pli flexeblai. Lau rapporto en faca gazeto, belgai cae texasai sciencistoi en la jaro 2002-2003 injectis al lamoi picil proteinoin de la SARS viruso quiu tiam vaste aperis, cae ancau proteinoin de la MERS viruso. La bestoi disvolvis malgrandain anticorpetoin contra ambau infectantoi. Dum maio de citiu iaro, la sciencistoi testis la efficetson de tiui anticorpetoi contrau la actuala coronviruso, cae malcovris che tiui anticorpetoi ancau neutralisis la novan coronviruson. La nanoparticloi de la californiae sciencistoi montris en laboratorio che iliae sinteticae anticorpetoi, ciel tiui de la lamoi, povas preventi che la cron picil proteinoi povas alcupligi al homae celoi. Sed ili funccias ancora pli bone, ili blocas ne nur activain proteinoin, sed iam efficas antau la alcupligio al celoi. Laula scientistoi, la nova inano estas ducent mil oble pli efficai ol un uopa anticorpeto contrau la cronviruso. La particloi resistis ancau contrau diversae stres testoi, cae nun ili estos disponeblae, ciel pulvoro, cae ciel aerosolo. La esploristoi in un esperas povi comence laueble baldau, cun studoi ce homoi. Oni tiu cele, iam intertractas cun interesitai comerzae partneroi. Unue la californiae sciencistoi diris che se la aeronaboi pruvigios ciel tiu grade efficae, ciel ili attendas tion, tiam tiui artefaritai anticorpetoi povus contribui al shangio della evoluo della pandemio en la tuta mondo.